Очине се заедно ние бараме уште посилно Твоето помазание да го потврде Твоето Слово и Твоја услуга, за да звориш на Твоята црква во град, за Твоите работи што Ти имаш, Очи Небесен, да се завршат у нас и преку нас. И затоа тражиме употреби во Твојот Дух Свети помолени, да ги изостреме ушите, срцата, духа отворен за примање на Словото. Благословуваме за секој добро што имаш Ти да ни збориш оваа вечер. Во името на Исус благословуваме го Твоја слуга, а Твоите слуги, јас и браките и сестрите, слушаме збори Господ да во името на Исус. Амин. Прекрасна вечер, со прекрасна молитва. И уште подобро иде. Отпуштено, така, Значи се што лежи на срце и се што имаме потреба треба да тражиме од Господ. Амин. Со вера. Со вера дека ќе биде. Разблуда во Македонија. Ва вечер сакам да позборам малку за мудрост. За мудрост. Една дефиниција за мудроста. Да. Сега додека се молеме, викам Господе како да почне. Вика, така ми давај ја мислите. Што е мудроста? Мудроста е правилната примена на Божјото слово во секоја ситуација што живееме, тука и надвор. Значи тоа е мудрост. Тоа ви да се моле. Мудроста е правилната да примена на Словото Божјо. У секоја ситуација у нашиот живот. Дали туку црквата или надвор. Низ светот дека одеме на работните места, низ луѓето што се движат. Затоа што Исус е Словото. Словото беше Бог. Да. Он дојде и мудро ни покажа како да го сведеме Него. И вика, нели, Јаков тука пишува, ако некој од вас, првата глава Јаков, пет стих, ако некому од вас му не достига мудрост, нека е моли од Бога, кој им дава на сите изобилно и без укор, и ќе му се дава, Но да моли со вера, без никакво сомневање. Тоа е мудрост. Да го преминуваме словото. И ако у некој ситуација ни достига, ние молиме и тражеме и добиваме затоа што тражиме со вера. И сега во пословиците, девета глава, први стих има прекрасно нешто за мудроста. Века мудроста се изгради дом и изделка седум столбови. Први стих. Од девета глава. Изреки. Пословици, девета глава, први стих. Изреки. Изреки е пословици исто. Девета глава, први стих. Мудроста се изгради дом и изделка седум столбови. Мудроста се изгради дом. Каде? У нас. Мудроста сака да изгледа дом у нашите срца. Дом. И тај дом да се подпре на седум столбови. Затоа што за да го живееме христијанскиот живот, мудроста треба да се изгледа на дом кај нас за да живееме свет живот надвор и да луѓето познаат дека сме Христови, мудроста мора да биде нашите срца. Божјата мудрост. Века стравопочит кон Господ е почитот на секоја мудрост. Ако ние имаме страв и почит, не да се плашиме дека Господ ќе не чукне со камшик како погрешиме или со или ќе не тепа, него стравопочита кон Господ значи да го сакаме толку многу и да не му грешиме да не му грешиме. Оти ние ако сакаме некого толку многу и ако знаеме дека некој работи го повредуваат или ја повредуваат, ние нема да ги правиме тие работи. Зашо? От ја сакаме таа личност. Како ќе дојде мудроста во нашето срце? Во откровение пишува. Исус вика чукам да срцето. Еве стоам и чукам. И кој ме отвори, ќе дојдеме кај него, ќе вечераме. Господ тоа го збори за верните. Оти многу верни има што се Христови, ама го немат Христос у себе. Затоа што не се отвориле вратата на своите срца и затоа што мудроста не доваѓа да изгледа дом. А која е мудроста? Сега пишува Яков 3.17. Тука ги дава и седмите стубови на мудроста што ги е изградила дом со седум стубови. Вика Яков 3.17. А мудроста која доаѓа од дозгора, од дозгора, пред се чиста, миролюбива, кротка, покорна, полна со милост и добри плодови, непристрасна и нелицемерна. Седум стубови. Од дека иде мудроста? Од дозгоре. Стубовите, знаете кој се пунат? И шалуват се стубовите на куќа, на зграда, на било што, со таски се и шалува, И ступ ти не можеш да напунеш од оздоле. Бетонот не можеш да го сипаш од оздоле. Мора од озгоре. А у Јован трето Евангелие од Јован трета глава вика и никој не се симна од небото освен синот човечки кој е на небото. А тоа е Исус. Мудроста е Исус. Он доаѓа од озгоре. Он доаѓа од озгоре. Мудроста која иде од озгоре пред се чиста и тука ги набројува 70 убави. Отворено за Господ у секоја ситуација да ги примаме неговите дарови. и секој совршен подарок од таткото е со секој добар а, секој подарок од таткото е добар и е совршен. Таткото ништо нема да ни даде лошо. Он не сака ние да загинеме. Он не сака ние да се повредиме. Он не сака ние да се разболеме. Он не сака ние да тагуваме. Он сака ние да го прославеме Него. Затоа сме одбрани да го прославеме Него. Таткото Небесен, Создателот, Створител. И затоа таа мудро идат сгоре. Вика, пред се е првиот ступ, чиста. Значи, првиот ступ е чистота. Чистота на нашите животи. Светост у нашите животи. Чисти животи. Без пороци. Без валкани зборови. Без глупави разговори, празни шеги што пишува таму Тимотеј. Тоа што не чисте е љубовта. Љубовта не чисте од сите греа. Пошто таткото кој виде дека светот стана нечист, дека светот стана валкан и прлјав, он имаше многу баво решение против Исус. Исус доде од љубов и Бог го даде сино од љубов, затоа што толку многу го сакаше светот и го даде сино. Зашо? За ние да се очистиме со неговата крв ние сме очистени. Чистота у начинот на однесување, у сите постапки. Како? Ако ја имаме Библијата у нас. Господ сака Словото да се всаде у нашите срца. Да се всаде. Не само да го читаме, да, го, да ги скинеме плодовите и да бегаме. Него он сака Словото да се всаде. И кој е всадено Словото у нашите срца, у секој момент ќе ни дава мудрост у чистота да минеме преку се. У чистота. Зашо? Оти љубовта вика Нели пишува од Коринтијаните прва глава 13. А, прво послание на Коринтијаните 13 глава. Љубовта долго трпи. Љубовта не завидува. Љубовта да се вообразува. Љубовта се одесува пристојно. Љубовта сака да бидеме едно. Да се врземе едно. Тоа е чистотата. Чистотата помеѓу нас е најбитна. Да го живееме тај чист живот, не извалка. Зашо? Вика Павле, јас знам вика да одржам многу мудри говори, ама сакам чисто слово. Исус Христос распнатио. Павле проповедаше за Исус Христос распнатио. И ние проповедаме за Исус Христос распнатио. Сето друго што се надава и се додава и се мудрува, го оничистува словото. Некој дури толку вика ојдеа, ојдеа, што забранија стапување у брак, што забранија да се јаде се и се што. А ние треба да останеме у чистотата на словото. Затоа што таа мудрост, таа чистота Господ е сака од нас. Да. Не да се надпреваруваме у мудрување кој кој ќе зафркнал, ќе надмудрил како што е надвор светот, Него ние треба се да вика, у понизност, у чистота, у понизност. Откога луѓето вика толку многу станаа мудри, Бог ги остави на нивната мудрост и они застранија и се онечистија. И станаат, нели, у римјаните пишува. У римјаните пишува, маш со маш, жените почнаа блуд да прават на нечист начин, стават толку нечисти, пијаници, оговарачи, клеветници, толку ново нечисти. За израелските збори, за Божји народ. Немаше да чистота на Слово. Ние сме избрани, очистени, преку крвта на Христос. И затоа треба да го живееме чист живот. Тај ступ од чистота. Чистотата кај нас се тражи. Тај ступ, мудроста што ја граде, е првиот ступ е чистота. Чисти со крвта на Исус Христос. Вториот стол. Миролюбива. Вториот ступ е миролюбива. Блажени се миротворците, зашто тие ќе се наречат синови Божи. Стихо на председател покој. Колку ни сакаме да имаме мир во овај прлјав свет, во овие турбуленции што случуваат надвор, овие проблеми да, Балкан овие проблеми надвор, овие немашти, па нови избори, па сега трчат, едните ќе те влечат на оваа страна, другите ќе те влечат на таа страна, третите формираат некој си ново. И ти си викаш, Господе, дека е миро. Па проблеми на работа, па продавница ќе се затворала, па минуси, па плюсови, па па конфекции не стигат комади и царина. Мир нема. Газите немаат мир. Луѓето немаат мир. Никој нема мир. Зашо? Секој сака да го има мир. Кој сака да биде у небе? Кој сака некој време се буде цели у живот спотен, ладна под, <clears throat> што ќе биде утре? Дали ќе ми спудат од работа? Дали ќе ми спрашат у школа се, а не научи? Па ќе си ја лептам од час, па тука се размислуваме, Па по оправдање ќе си купам 50 денара. Немир. Вика. ако сакаме да имаме Ако сак, кој сака да го има мирот, како стол на мудроста, вика, во срцето треба да ја положи небесната вистина. Небесната вистина е тоа дека согласноста со Господ, согласноста со Господ треба да биде над сите согласности. Согласноста со Господ. Нема компромис со светот. Ако ние сме согласни со Господ и со Неговата Божја волја, ние го имаме мир. Затоа што ние сме помирени со Создателот. И сето друго е небитно, неважно. Пошто Бог ги прави работите. Ако сме ние согласни со Него. Ако ние се согласиме со Него, Он ќе ни ги подреде сите приоритети у нашиот живот. Така? Затоа што вика, не се косите, не се јадете, не се гризете што ќе јадете, што ќе пиете. Он направчирирал да и да нашли да Ја викам правенства, сине ќе донесува една жена гораби носи дома. Викам, Господе, воја од тебе. Сапали тај доаѓа еден гројзен. Обрал го гројзето, ово е за тебе, за дома. Фала. Значи Господ се грижи. Обезбедува на негов начин. Ти се утепаш од работа денеска ден со но И на отидеш у кладилница, потрошиш ги парите и немаш пари, да скупиш едно кило гроезе. Немаш мир, потрошил си ги парите у кладилницата. Задел си ги таму дека што не треба. Да. Оти вика, обиконив цела земја и не видов никаде праведник да трпи за леп. Праведник никој што нема да трпи за леп. Затоа што миро Божи кој е у нашите срца, тога е Божјата воля. Ако Божјата воля Нека биде, вика, Божите воля. Зашо? Затоа што ние сме согласни со Господ. Кога ние сме согласни со Господ, Он е согласен со нас. Ако ние се подчиниме на Господ, колку Он ќе биде радосен што ние сме се подчинили. Ако децата нас не послушат со еден збор, оди купи леп и не ти рече, е чекајте, да, чекај, сега станам од спање да пијам кафе прво. го добро тато, дај пари оде право, колку ли после јас ќе бидам радосен. Така и Господ. Ако ние сме согласни со Него, Он е радосен. Ние сме Неговата радост. Зашо? За наше добро. Сите приоритети Он ќе си ги подреде после. Имаме го миро Божи. Вика, у молитвата вика. И Исус викаше, татко, нека ми одминава чаша. Ама нека биде Твоите воля. И мислите дека на Исус му беше лесно, ама знаеше дека го имам мир. Кој човек може да го изтрпе тоа, да го направи тоа, ако нема мир? Ако нема мир, мир Божи у срцето. Даниел исто пример. Даниел му вика, нели кланише се на единствениот Господ, на Создател. И беа забраниле да не се кланят. И овие го накодашија и му речеа така и така. Он вика, нека биде Божјата воля. Он имаше мир. Фрлија го јаната и лавовите беа мирни. И лавовите беа мирни. Зашо? Од Данил да рече, нека биде Твоите воля. Така и ние, ако речеме нека биде Твоите воля, Господи, ние ќе имаме мир. Многу пати Ангел кажува тук от проповедално. За некои работи кои се сборе и унатре нешто како да греве. Некои работи. Гревете и не то става на мира ти знаеш дека треба нешто да направиш, ама си викаш, не, тоа ја го измислувам, ама пак те креве. И кога го направиш тоа, што Господ ти каже, и тогава го добиеш мир. Имате ли го тоа доживел? Да Пример ја, например, читам, молам се и 12 там колку сато, едно легнување право заспивам. Една вечер не може да заспивам. Гребен не може да заспивам. Не може. Вртам се, бре, шо ми е се? Не може да спием и готово. Зашо не може да спием? Затоа што требало во пол сата на кеска да се решат некој работа со децата. Разбирате? Во пол сата да ваѓат, да ваѓа си Мартина и знам дека Господ за тоа ме остави. За да ја објаснам некој работа, за да разговарам со детето, за да сванам која ситуација, што направила, како направила, па да се молиме и после тоа кога заврши таа работа, кога она прифана таа вистина, кога она се покаја, кога она се помоли, легнај за спако топ. Тоа е миро Божи. Божите воли нека биде. Ако Господ рече нешто, да го правиме, ќе го направиме. Пошто знаеме дека миро Божи го ние представуваме. Тај ступ на миро. Мислите на создателот. Мислите на создателот. Треба да господарат со нашите срца. Мислите на создателот. Треба да господарат со нашите срца. Оти неговите мисли не се мисли за лошо, кој Еремија пишува. Неговите мисли се за наше добро, за иднина и за надеж, и за разбуду во Македонија. Тоа се неговите мисли. За пробуда Неговите мисли се за добро. Он, он не сака нас. Он не сака. И за тоа неговите мисли, кој ќе господарат со нашите срца, ние ќе го имаме мир, Ќе имаме и чистотата. Двата стуба ќе ги имаме. Двата стуба. А нашите мисли што врват тука низ главата треба да се покорат на неговите мисли. Нашите мисли треба да бидат слуги на неговите мисли. Кога се покореме на тај начин, да нашите мисли ги покореме на неговите мисли, он да не биде господар со неговите мисли, тогава сме супер. Тогава сме мирни, затоа што знаеме дека Божите мисли се тоа, не се нашите. А нашите мисли секој се го тражат нашето. Насочите ги мислите кон оно што е горе на небото, викој филипијаните. Вашите мисли да бидат насочени на небото. И тога ќе добиеме таа полнота небеска, тај небесен мир што сите го сакаме. Сите сакат небесен Божи мир. Кога ќе ги покореме нашите мисли под неговите мисли. И кога ќе дозволиме неговите мисли да господар со нашите срца, ќе го имаме мир. Тај ступ на мир. И тоа беше лекција вчера на мене што ми се случи. Вчера спремам проповедта. И кажувам на Моника на телефонот. Лю, мудрост е кротка, мирна, чиста. Одам на работа. Одам у бура, цунами. Цунами! Се овака правенство. Инспекција дошло и сега некоја утка се направила со бројна фактура колешката е направила, она е нова, направила е, промашила го броја и сега ја, гледајќи од тај број, јас сум продужил и она продолжила. Инспекцијата го наоѓа тоа. Не е голема грешка, тоа се исправа. Ни го казниле газата ништо. Ама тоа јас што го дожива, знам дека беше директ, директен атак од гјавол. Напад, демонски. Оти до сега така не сум го видел. Не сум го видел у тоа издание. Да ти доаѓа човеков и да ти се унесува лице Уше, знаеш како, ако се случај, ти ке видиш, ти ке видиш. Ој, гледаш му ги очите така од него огин излава. И јас викам. А, сега шо? Знаете, ние мажите да некој така ако не се спротиставива, остани сме да се Тоа е точно. Тоа е точно. Бране, бранеме си го нашето его. Бранеме си го нашето его. Бранеме ја нашата гордост машка. И некој така да се дебе на тебе у фаца и ти го ти знаеш и шо на трънке, казне, е, будало, вако. Ја вика, и Господ само, утре шо ќе проповедаш? То ми ја мислите. То ми ја мислите. Утре што ќе збориш? Викам се мудрост. Каква е мудрост? Кротка, миролюбива. Двата стува. Третиот ступ е кротка. Првата е чиста, миролюбива, кротка. Третиот ступ е кротка. Само го изгледаш човек, завърте се, ойде си, толку. Ни да се растресеш, ни да се... нали, обично кога некој така доживеме да некој напад, се растресеш и си викаш и сега. Ама сега викам, Господи, ја го ставам твоите раци. Ја знам дека беше во напад, еве ти го, пресврчи го. После тоа не беше тај човек он. Он да, не знам дали знаеш он направил. И се бали не беше тај човек. Значи, битно ние кога ќе у нашата мудрост ќе имаме, земската, а земската мудрост е демонска. Земската мудрост сака да врне. Таму има завис, таму има карање, таму има севишност, таму има алчност, таму има борба за позиции, таму има борба за пари. Земската мудрост е демонска. Кроткост. Блажени се кротките, тие ќе наследат земјата. Кој ќе наследат земјата? Кротките. Кротко значи благ. На друг, другите преводи е блага. Благ. Значи не е лута пиперка, блага пиперка. За да наследаме ние нешто од Царството Небесно, треба да одем у кротост. Ако одеме у темперамент и у а, да се докажуваме, не, ќе промашаме. Затоа што пишува кротките ќе наследат земјата. Кроткоста е процес на раст. Благост. Кроткост, кроткоста е процес на, на раст. Значи ние луѓето сите имаме карактери и сите у некоја ситуација реагираме. Или бурно, или се повлечеме, или избегаме. Тоа е процес на раст. И сега, ако ние растеме, узнаење. Ние растеме узнаење. И вика тоа знаење доведува до гордост. тоа доведе до гордост. Што треба да ни направи? Вика. Подобро да не знаем. Не, да го примениме знаењето у понизност. Вика, па колку повеќе растеш, поголема е опасноста да паднеш. Колку повеќе растеме, има голема опасност да паднеме. Затоа што и дјаволот толку многу нараснал, што станал херофим, признат, водач на славење, знаел да пее убаво, знаел Божи тајни таму. И тоа знаење го доведува до пат. До пат. Спротивно на гордоста е кротко и понизност. А, викава Касиан. за да биде тај ступ израснат кај нас, треба да биде низок ступ низокриот ступ пушта длабоки корени. Ако ние сме низок ступ со длабоки корени, а тоа е кротост, ние нема да паднеме. Тие корени одат долу земјата и, и, и тражат вода, тражат жива вода, тражат го Исус, тражат помазание, тражат помазание за промена на карактерот, за да бидеме кротки. А додека гордоста е ступ, висок ступ со плитки корени научил нешто, ој па се ти на мене ќе ми кажеш. Се знам. Се знам. Ти ли ќе ми кажеш на мене? Ја читам Библија. Абе читаме ја Библијата сите. Ама Павле вика, уште не знам како треба да знам. Знаето возградува, љубовта граде. Ама Павле вика, е ја уште не знам како треба да знам. Како што треба да знам? А така. И сега за таа кротост кога ќе пуштиме длабоки корени, ништо не може да не разниш. Затоа што корените се длабоки. Колку ветер да дува, стубо е цврст, дрвото е цврсто. Нема да падне. А ако се плитки корените, толку многу знае, знае, знае, знае, знае, знае, а плиток корен, еден ветер, ојде дрвото. Ојде дрвото. Така да, ние треба да се стремаме кон кроткоста. На се тоа да говореме умерено благо. Вашите зборови вика да бидат благи, кротки. Така ќе го придобиеме ние народот. Со благост и со кроткост. Нема да го придобиеме со лютина, да биеме пиперки. Люти пиперки, вездени. Само чекни ти да видиш бегање после. Кроткоста, благоста. По тоа ќе не познава. Четвртиот столб. Покорност. Тука се збори за покорност на Словото Божие. Исто така, секаде е Словото. Исус беше покорен, покорен дури до смрт на крст. Исус умре за нас. А ние ако сме треба да бидеме покорни на Словото, треба и ние да умреме за нас. Ако ние умреме за нас, тогаш сме покори на Господ, затоа што он ќе живее преку нас. И сега што се случува? А, дешава се некојаш, например, не, изморени, преморени, не можеме, во оно, маки не воли, Господе, јас не можам денеска, имам многу маки и не можам денеска да ти служам. И си го тражаме нашто. И нема таа покорност. А у Тимотеј 2 Тимотеј 4 глава Второ Тимотеј. Четврта глава од еден до пет. Вика сега, глед Павле што му вика. Те заколнувам пред Бога и Христе Исуса, кој е готов да им суди на живите и мртвите. Со неговото јавување и, него, и неговото царство. Проповедај го словото. Проповедај го словото. Настојувај во време и во невреме. Изобличувај, прекорувај, охрабрувај со сета трпеливост и со поука. Зашто ќе дојде времето кога луѓето не ќе трпат здравата наука, току според своите страсти ќе си насоберат учители за да им ги скоткаат ушите, вика тука. И ќе ги одвртат ушите од вистината и ќе се свртат кон бајки. А ти биди трезвен во се, трпи го страдањето, вика. Биди покорен на Словото. Врши работата на евангелист, исполнува својата служба до крај. Исус од покорност во еден крст и умре. Тука му вика, во време на неволја, маки и неволи, проповедај, живеј во словото, кажувај на луѓето. Оти ке дојдат вика разни демонски учења друго место пишува. Демонски учења. И ние ако не сме покори на словото, ќе не заведат. Тука вика пишува покорен, трпелив, љубезен, издржлив. Особини прекрасни за Божи слуги. Ние сме сите Божи слуги. Ние сме Божјата армија. Нема поединци. Ние сите се бориме против непријател, против ѓавол. Ние сите сме борци. Чие сме тука дошли, ние сме борци. Борци Христови и покорни на Словото Божие. Умака у неволја, проповедај, биди трпелив, љубезен, издржлив. У секој доба, ако ти дојде некој да ти потраже помош, дај му. У два саато, чекај. У три саато, ако треба, стани, моли се. Дај. Дај му на, на човекот. Оти луѓето се употреба. Има луѓе употреба и ние сме спремни и покорни на словото секогаш да бидеме у ситуација да помогнеме. Значи покорност, петио, милост и добри плодови. Ева, што да ступила. Е, па воја ке не позна. Епте. Милоста Божја не води кон покаяние. Бог е уште милостив. И уште ги чека луѓето. И ги чека луѓето. И неговата милост води кон покаяние. Ние како покаяние даваме плодови. Човек кој се покаја, гледат се плодови. Гледат се плодови. Како ќе познаваме некој дека е христијанин? По плодовите. По плодовите ќе го познаеме. Плодовите на неговиот живот. Првото нешто е сака да кажува на сите кој е Господ Исус Христос. Сака да кажува дека Господ го Сака да ги натерна неговите пријателки, другари, другарки. Кој е Исус? Сака да ги натера да читат Библија. Сака да ги натера да веруват. Зашо? От има плодови. И секој земоделец кој дојде и кој нафрла жито у нивата, он очекува жито. Земоделецот не очекува да, да се роде троско, трња, трава. Он фрла жито и очекува жито. И сака да жнее жито. Нека он просто. Така е Господ. Немота милост која фрле. Под нас очекува плодови. Плодови. Исус вика, јас сум лозата, таткото е лозарот. Вие сте прачките. И секој што е на мене дава плод. Дава плод. Каков е плодот? Од мене от тебе зависи. Од мене от тебе зависи. Зашо се ние ранеме? Што се? Што се? Што правиме ние? Оти секој кој дојде, кој му кажува за Исус, ти одеш, береш го гроздето баво, црно, зимаш го гроздето оно кисело, бе, соберете устата. Зашо? Оти тоа било зимно грозде, тоа се дело за нова година. Овој грозде што е само го пробај, шерпет плано. Зашо? Оти уваа сезона зрел. Така и ние даваме ги плодовите у свое време растат и се изреат. Зреат за тоа што сме покорни на Словото, миролюбиви, кротки сме и спремни сме Господ да не коригира. Ако плово, например, на трпението ми е зелен, Господ ми дава шанса и ситуации, и ситуации да јас дојдам до тај плод до зре и да имам трпение. Пошто овоа сејот вчера што ми се случи, трети пат ми се случува. Првиот пат со Коко 93 се скара и избега фрлим му ключи телетнасија. Вториот пат улада, те така за неправдина. И трети пат викам, Господа, сега ќе оставам заради Тебе. Оти сакам се победамиш. Сакам да имам трпение. Тие планови ние ги даваме, зашо? За луѓето кои ќе вкусат, да се викат, ле, ле, ле, овие стварно биле христијани, бе. Овие стварно пеат за Господ, стварно се молат. И ко се молат, Бидуваат исцеленија, случуваат се чуда. Амин. За тоа што имаме плодови од Таткото небесен. Плодовите што ние ги покажуваме, ги пишува и Галатјаните 2:22. Така ли беше? Плодови, мир, радост, љубов, тој е гроздак. И на него се наредени тия. Наредени се. И ние милост конвогито и добри плодови. Да. Какви ли се плодовите? Шести, непристрастност. Јаков 2, 1 до 4. Пишува таму, ако некој влезе во вашето собрание со прстен и вие му речете дойди седи напред и некој влезе сирома и му рече седи таму назад, заре не сте вика вие пристрасни? Кршите го законо, пишува. Вие сте грешници. Исус и директно вика, вие сте грешници. Не Исус дојде за сите. Кога ќе ни дојде некој на служба, ако некој богат, ќе се испотепаме ли кој поправо здраво да направи со него? Ако е газда на конфекција, не ще А ако е некој бездомник да дојде на вратата, ќе му затвориш вратата, ќе речеш не е тука, тоа тука не е за тебе, тука не е. Ники Претворил се некој пастор, пратиле го на фейсбук, го имаш. Пратиле некој пастор на нова црква. И човекот се маскира и седне пред вратата како бездомник. Никој не се поздрави со него. Цела црква, не знам колку души да не кажувам, не знам колку души била црквата, голема црква. Сите улават, никој не се поздравува со пастор. А ова нема појма дека е новиот пастор, бездомник, седе пред вратата. Никој не го поздравува, никој не го поканува од црквата да рече оди, тука се збори за Исус. Што е тоа? Пристрасност човекот лао и сега тај помошникот што е тоа, дјаконот, имаме нов пастор, ама вика не знам дека е. а требаше денеска да, да дојде. Дека е пастор, нема го. И гледаш го пастор идот таму без да Човекот застанува проповедава вика, јас сум ви новиот пастор. Човече. Има друга случка, црквата, алелуја, слава го Исус, слава го Исус, а надолу ден плака. Плака човек. Доваѓа доаѓа друг човек и му вика, зашо плакаш? Вика, па не ме пуштат унатре, погледни ја, велелепна црква, многу бава зграда, светла, алелуја, со озвученија, слава, пеат за Исус, а мене не ме пуштија. И Исус му вика, и мене не ме пуштат. И мене, тоа е страшно. Страшно е. Непристрасно се. Исус дојде, за богати за сиромашни. Исус дојде за сите. За сите. И за бездомници, и за скитници, и за богаташи, и за небогаташи, и за обични луѓе, и за црнци, и за белци, и за цигани, за сите. Секој века што ќе поверува и се покаја во неговото име ќе се спаси. Значи треба да биде непристрасни. Треба да покажуваме благоста, милоста на сите, не само на тие што ни одговара. Оти ние обично си направиме на групичка што ни одговара и само ние се покажуваме љубов, само ние се слушаме, само ние се коригираме и ако падне некој, а бега тамо ти, <laughs> ти не си уходан со нас. Страшно е. Страшно е. Страшно е. Страшно е. Седми ступ. Нелицемерност. Нелицемерност. Значи кој е чистота, миролюбивост, кроткост, покорност, милост од добри плодови, непристрасност и нелицемерност. Спротивно на нелицемерност е лицемерност. А спротивно на, на лицемерност е искреност. Дали сме се искрени едни на други? големо, големо прашање. И знаете искреност што значи искреност? Ис... Искреност. Искреност, според мене, настанува зборот, според мене, не мора да значи. Искреност настанува зборот искра. Искра луѓе што се сакат меѓу себе, што се сакат меѓу себе и што што се зборат вистината, меѓу нив секогаш има некогаш искри. Некогаш. Тоа е искреност и искрен. Искреност, искрен. Кога се кажуваат вистината, мада некогаш боле, има искри. А ако е се подмачкано, аха, оке, во, но, а унатре вриеш и се тргне страна, како онай път длага на жена и со таа колешката, ама бе, чо ти разправа? А, така, така, бао е но бао, супер ти работечката и ова върте се дај леп и ова върте се на камен, Од кога е ова тука бе? Знаете ли што беше тоа? Ја кажа, ова од кога е тука? Лицемерност. Лицемерност треба ли да е меѓу нас така? Меѓу нас треба да има искреност. За да се запали огин, за да се запали огин, мора да се ударат двата камења. Два камења кои се ударат, од искрите настанува огин. Кога ќе настане огинот, прочистува. Огинот ги прочиста сите односи помеѓу нас. Да. Прочиста ги односите. Зашо? Јас се кажа вистината, он се кажа вистината. И тука кога настане огинот, И Божјата љубов плюс тоа огин е Божја љубов, доваѓа Божјо огин, ем прочистува, ем не сближува. Поти ако ние немаме огин помеѓу нас во љубов, ние сме лицемери. Ние сме лицемери. Ако ние само, е, Божи благослов, добро ли да си? Да, сум супер, фала на Господ. Ева да ти кажам, ева ти да дали сум, дали си точно од дома да не питаш дали сум дома. <laughs> тоа е факт, тоа е вистина. Вистина е тоа супер сум во оно, а млади ме не, дошол дома ме пита кој ми е бе туку црквата ме питува, добро сум бил. Лицемерно се тоа. Искреността, бидете вика искрени едни на други, кажувајте си ја вистината љубов. Вистината се кажувате љубов. Или ако имате некој нешто против брато, колку пати го збориме тоа? ли, кажи му четири очи. И брато ќе те разбере. Ако те разбере, ако не те разбере, уште еднаш му каже. Три пати му кажи. и тогава вика сведоци, ако не може да се справиш вие со него. Ама да биде тоа во искреност и љубов, не да биде чекаме ти на мене тоа, јас сега ќе ти кажам па на тебе, още пред пет години ше што сум ти избирал. Се тука тука дирано, знаеш ли? И дали имаме ние чистотата? Не да имаме чистотата тога. Ако јас памтам на мене детство што се ми направиле пред пет години и зашо сум ги карал Цеци и Мартина пред пет години, значи ја не сум ми простил. А он уште кога дојде и кога направи грешка, уште први момент кога дојде, тато прости ми ја греши, простено ти е керко, крај е више, твое дете си е. Нели? Па ние треба да бидеме ние со други така. Ако ние на нашите деца и простуваме, ако ние на нашите деца и простуваме, зашо да не се простуваме едни на други? Па не сме сите Божи деца. Не си да се кажуваме искреност у очи, да се сакаме, да се подигаме и да се и да го покажуваме христијанството у нас со овие стубови тука што се. Шо е вика? Голицкање на ушите. Лицемерност е. Голицкање на ушите. Еј, супер беше. Одиш на проповед. Абе, бегај таму, ше малку ќе заспиеш, бе, како е толку многу зборе, 6 минути гледам. А пред него е супер проповед, браво. Голицка ми ги ушите, ставаме стапица на проповедник. Ако мислиш нешто друго, па ни не му кажувај. Кој те тера да му кажеш, добро беше проповед. Трае си, Оти у секој проповед, макар една реченица, Господ збори. Господ зборе. Ама треба некој да слуша. И проповедникот што зборе, и другите што слушаат. Прво проповедникот. Пораката ми е да дадена на мене. Од ја вчера ќе паднеше на оваа порака. Пораката ми е да дадена на мене. Те стои да врз мене. Чекај сега да те видам ти како ќе положиш. Како ја ќе зборам ако не сум ме положил или ако не сум го минал тоа. Значи во дадено е на проповедникот и после за нас, за сите, за изградба. Таму пишува Тимотеј. Целта на заповедта е љубов со чисто срце, добра совест и нелицемерна вера. Нелицемерна вера. Треба да веруваме од се срце Господ. Нелицемерна вера за да допиеме нешто. Нелицемерно да допиеме нешто. Јас верувам Он таму за шофе, таму дават пари, ако треба и на глава ќе стоеме, ама ќе земе пари. Човече, може би, брату, сестро, може би ќе добиеме ние пари. Ама ако не идеме од мотив за Господ, и ако идеме лицемерно, нема да не биде на благослов. Понекош ќе се заврте на проклество. Понекош се завртува на проклество. Зашо? Оти ние сме иделе со мотив А Господ, кај Господ се оде од љубов за него. Оти он од љубов дојде кај нас. Оти он не сакаше и дојде кај нас. Без никаков мотив. Он не тржи 1000 евра на Никодим, за да му каже. Никодим, дај ми 1000 евра, ја ќе ти кажам што треба да направиш. Он, Исус, тоа не го направи. Не рече на хранејката дај ми 5000 евра, оди дома, керката е исцелена. Немаш Исус мотив материјален. Од љубов дојде. Зашо ние идеме? Од љубов. Ние возвраќаме на неговата љубов. Оти он прв не засака. И сега ние ако го сакаме него, ќе дозволиме мудроста да изграде дом у нашите срца со седмите стубови. Така да мотивите ќе паднат. Седмиот свет ќе изгоре, парите ќе се потрошат, травата ќе се суши, ама Божјата љубов и Божјото слово е вечно. Така да бидеме благословени, бидете благословени во името на Исус. Амин.